us sembla, començarem. ens està costant una mica començar perquè ens falta una ponent. I per tant, eh, doncs, clar, eh, com que no, no, és, no és habitual i no l'estem localitzant, doncs per això estem trigant una mica en començar. Eh, però bé, com que normalment eh, per experiència doncs, les veus de la República s'allarguen i, i hi ha moltes coses a dir i tal, anirem començant i esperem que la Olga Martínez d'Editorial Candalla bien! mencionar-la i entrar per la puerta. Visionari, això. més. És que havíem de fer màgia i dir el seu nom amb, amb un micro per a que eh, aparegui. Bé, doncs ara ja... Estrangera al barri. Molt bé. Ara ja eh, comencem perfectament aquesta sessió, que primer, bueno, us passaré jo l'he d'introduir. Us, us passo jo primer la veu a la Tina Gris perquè introdueixi el, el perquè d'aquesta sessió, que és, una, és una, un conjunt de sessions. Moltes gràcies, Elsa. Comencem pel principi, que és que jo introdueixo i després ja us deixo aquí vosaltres. Avui fem unes veus literàries, que és la combinació de dos cicles que es fan a la Casa Orlandall. Les veus de la República, que és un espai de debat, Hola. Hola un espai, <laughs> un espai de debat de temes polítics, socials, de pensament actuals i els cafès literaris, el, cafè, del club de lectura que fem també mensualment, on proposem un llibre, el llegim i el comentem. Ens hem sumat, ens hem unit per parlar del món editorial. També comentar-vos que fa dos anys vam tenir una primera experiència de combinar-nos per parlar en aquell moment de llibreries. Van venir tres llibreters, i en aquell moment vam parlar i vam debatre sobre la situació de les llibreries després de la pandèmia. Vale? Avui parlarem del món editorial i ho farem amb tres editors, ho farem amb l'Olga Martínez, de Candalla, l'Ernest Folk, d'Anna Bona, i la Sílvia CC d'Anagrama. I l'Elsa Coromines, que juntament amb la Marta Masats, Masats gràcies, són les coordinadores de les Veus de la República, l'Elsa, que a més a més també aquest any ha iniciat un cicle sobre poesia que es diu Aires Poètics. Ella serà la moderadora d'aquest debat. I moltes gràcies per venir i esperem que ho gaudeixi. Molt bé, doncs moltes gràcies a la Tina. La Tina, ho ha, ho ha dit la Tina, que és la coordinadora dels ah, sí. cafès literaris, eh, que també és, és una sessió normalment al voltant d'un llibre o d'un autor o autora que es fa un cop al, al mes a Casa Blanda i normalment en dimecres. No? Els, els, els aires poètics és el nou cicle de poesia que és en dimarts i les veus de la república que també habitualment les fem en dimecres i que com deia la Tina doncs, eh, són més de caire social i eh, afegeixo unes, unes altres veus literàries que vam fer, és a dir, una altra, una altra col·laboració entre els dos cicles que vam fer precisament amb un llibre d'anagrama de Guadalupe Netel, una autora eh, mexicana que es diu La hija única, aquest llibre, i ens va semblar, és un llibre que tot i explicar una història aparentment senzilla, en realitat hi ha moltes trasfons, sobretot sobre de temes de maternitat, conciliació, cures, etc. I vam portar una sociòloga, la, Sala, la Sara Moreno, i, eh, i la Tina Vallès com a literata, diguem, i va moderar fantàsticament el Ferran. És una sessió, per cert, que està gravada per YouTube, tot i que no sé si qualitat, però bueno, es pot recuperar. Eh, bé, ara ja amb, amb l'alegria la de, de tenir aquestes eh, tres persones eh, clau de, de, de, del panorama editorial <laughs> actual de, de Barcelona i podríem dir que de, de, de, del món eh, de parla catalana i castellana i per tant internacional, doncs eh, dir-vos Bé, per si no ho sabeu, això és l'Associació Cultural Casa Orlandai. Tot el que s'hi fa, la major part de la gent que hi ha aquí ja ens coneix, però per si algú és nou, aquí eh, fem gestió comunitària, que és un, és un model de, de, de d'activar centres culturals doncs, bastant específic i bastant eh, que, que requereix la implicació dels veïns i les veïnes, que som qui fem la programació, ho fem de manera voluntària i amb unes comissions que es fan doncs, eh, un parell de cops l'any, les comissions on s'hi convida a participar qualsevol veí veïna que tingui idees o que vulgui programar o que vulgui doncs, eh, introduir temes nous a la casa i doncs, aquest és el, el model eh, així participatiu que durant els anys de pandèmia hem patit bastant però que ara ens estem recuperant i tornem a tenir doncs, sales bastant plenes que, que s'agraeix. Eh, bé, eh, jo mm, es podria dir moltes coses del, del món editorial. La veritat és que, com deia abans la Tina, vam fer unes veus de la República sobre el, el món de les llibreries just després de la pandèmia i, i va ser molt interessant perquè també en, aquell, en aquella ocasió van venir eh, dues llibreteres i un llibreter. Va venir la, D'aquí aquí tenim una llibreria de barri que és a peu de pàgina, va venir la Gemma Barrufet, va venir també el Xavier Vidal, que és, és un llibreter en expansió, perquè ara té també una, una llibreria, crec que és a Palafrugell, no? i té una llibreria a, al ah, Poble Nou i una al Clot, i mm, finalment la Glòria de la Inexplicable, que és una llibreria de Sants que em temo que es deia ara que tenia problemes per seguir, però va sortir com una notícia. Però bueno, va ser un debat molt interessant, vam parlar molt del llibre, jo crec que allà ens vam quedar una mica de ganes de saber més del llibre i per això també una mica ha sorgit la idea de, de mirar-nos a l'avui des del món editorial. Mm, no sé si... Jo tinc algunes xifres eh, que potser poden donar una mica d'idea. De, de idea. Eh, són xifres de la FONES al, al, comercio interior del libro en Espanya, que ho elabora la Federació de Gremios Editores d'Espanya. Mm, són dades del 2022, però més o menys perquè ens fem una idea, el sector editorial espanyol privat i agremiat, alguna de les associacions d'editors de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, està representat per un total de 794 empreses editorials. Això l'any passat sigui, al, al voltant d'unes 800 editorials. L'any passat eren 16 més que en l'exercici anterior, eh, és probable que aquest any siguin algunes més, però també és probable que algunes menys, perquè igual que oh, s'obren noves editorials també se'n tanquen. Mm, I l'estructura empresarial del sector és... Eh, és molt, es caracteritza perquè hi ha un nombre molt reduït de grans empreses, que són unes 22 de totes aquestes que us he dit, que facturen anualment més de 18 milions d'euros cadascuna i que suposen el 64% de la facturació. Eh? Per tant, tenim aquesta, aquestes grans empreses i després eh, la resta de la facturació, el 36% restant, és entre les 772 editorials restants, xifres de 2022, però que no, no deu haver variat massa. Eh, una altra dada que crec que pot donar una mica de visió del tema és el nombre de títols. Durant l'any 2022 el nombre total de títols editats va experimentar un augment del 3,1, aconseguint un total de 81.798 llibres publicats a Espanya, estic parlant. L'increment de títols o de llibres publicats eh, va ser generalitzat en totes les llengües eh, de, de, de l'estat espanyol, però tot i així el català va liderar el creixement amb un 6,1 d'increment. Mm, generalment les llibres i les, cadenes, les llibreries perdó, i cadenes de llibreries són els principals punts de venda de llibre, eh, ja que entre unes i altres són més del 50% de la facturació anual de la venda de llibres. Mm, també per fer una mica, fer-nos una mica la idea de com està el sector repartit geogràficament, les editorials afiliades a l'Associació d'Editors de Madrid constitueixen més de la meitat, el 54% pràcticament, del total d'empleats en el sector editorial d'Espanya, i aquestes editorials tenen una mitjana de 23 empleats per empresa, sumant un total de gairebé 7.000 empleats. Catalunya es posiciona com el segon gremi més important en el sector editorial espanyol, ja que representa gairebé el 37% del total d'ocupacions en el sector, que són a Catalunya uns 4.700 empleats i empleades en el sector editorial. Eh, Bé, això és una mica el panorama així, després també hi hauria, podríem dir coses sobre l'exportació dels llibres o el sector exterior, però prefereixo donar-los la paraula i veiem després ja per on, per on va. Eh, us presento molt breument, eh, avui venen com a, són persones amb una llarga trajectòria en el món editorial, però avui venen a parlar doncs, de l'editorial que, que actualment eh, tenen tenen entre mans. Eh, la Sílvia CC des de 2017 és la directora editorial de l'editorial Anagrama. Prèviament eh, havia passat per Cercle de Lectors i per l'editorial Destino i després va estar dos anys d'immersió Anagrama, no? previs a, a, a assumir-ne la direcció editorial, eh, coincidint crec que amb el moment en què l'editorial s'integrava en el segell italià no? Duc Feltinelli. Bueno. Eh, la Olga Martínez, eh, bé, mm, té una trajectòria llarguíssima en el món editorial. Ella és l'editora de l'editorial Candaia, que és una editorial mm, que té, pretén, eh, doncs, bueno, pretén i aconsegueix eh, fer un pont molt important entre la literatura, la poesia, eh, llatinoamericana i, i, i Barcelona i Espanya i també publica mm, autors i autores eh, espanyols eh, darrerament. No? Eh, té una trajectòria molt llarga, la va fer molts anys acompanyada del seu company editor i doncs ara la veritat és que està acompanyada d'una grandíssima família perquè bé, eh, és, al, al voltant de l'editorial hi ha tot un, tot un, moviment molt gran de gent que recolza i que, i que segueix el, tot el que publiquen perquè és una editorial molt cuidada. Eh, I l'Ernest l'Ernest Folk, eh, clar, l'Ernest és que ha passat per tantes editorials i té una experiència tan, eh, tan llarga en el món editorial. Jo crec que vas començar a l'any 96, no? De fet, ja és de família d'editors i per tant eh, doncs des de ben jove, es va iniciar en el món editorial i eh, també ha fet, molt, ha fet un paper bastant rellevant com a periodista. En, els, just els anys previs a la pandèmia va ser director del diari Esport, eh, però finalment ho ha deixat per dedicar-se plenament a l'editorial Nabona, que edita, bueno, que, que és una editorial creada recentment, i que eh, publiquen en català refundada. Ara ho, bueno, ara, ara, ara ho explicarà bé perquè de fet és un grup editorial i de fet bé, ell té experiència també en, en editorials com eh, grans i petites, no? des de grup 62, RBA, ha passat per molt, coneix perfectament el sector. I doncs us passo, us segueixo la paraula Eh, hem pensat de parlar per ordre d'antiguitat de l'editorial, que crec que llavors comença la Sílvia i continuarà la Olga i després deixarem a l'Ernest. I una mica la idea és que ens presentin una mica el, el seu projecte editorial, o eh, com veuen el sector, com els ha anat també una mica la pandèmia, no? ja com un, es diu una mica que, que sembla que tot va... que hi ha més gent lectora després d'aquest moment així crític mundial i, i després la última hora seria una mica perquè el públic pugui participar i dir-nos, eh, preguntar, etc. que eh. No sé si passo al ah. micro. Va bé? Està obert? Ara mm. sí? Sí? sí. sí. sí. Doncs moltes gràcies i moltíssimes gràcies per convidar-me, és un plaer estar aquí, un lloc super supertranquil mm-hmm. i que podem parlar tranquil·lament eh, de, de tot el que ens envolta diàriament i que és un món fascinant, que és el món editorial. i me paso al castellano per comentar eh, un poco con más vocabulario mi intervención. Eh, Anagrama, bueno, yo creo que muchísimas generaciones de lectores en España y en Latinoamérica conocen la editorial. Ah, yo también soy una participante de una generación que creció con los libros de Anagrama. Eh, creo que más o menos empecé a leer en serio ah, cuando comenzaba la colección Panorama de Narrativas, es esta colección de color amarillo que todos eh, o mucha gente tiene presente. ¿no? Y, eran, bueno, títulos que empezaron en los 80 eh, y que de alguna manera creo que renovaron y afianzaron también eh, sobre todo las traducciones eh, y la incorporación de autores nuevos en, español. ¿no? Y además la colección de narrativas hispánicas, que más o menos se creó por los mismos años, eh, que es esta gris eh, la de color gris, que comenzó con... Bueno, la editorial empezó en el 69, pero yo me, me, me voy a saltar unos cuantos años para no robar tiempo a todos. Quizás luego si tenéis alguna pregunta de los principios lo podemos comentar. Y, me voy un poco a estos años 80, eh, cuando empezamos con dos colecciones, estas nuevas que os comentaba, Panorama de Narrativas, de traducciones y narrativas hispánicas, que comienza con un premio, el premio de novela eh, premio Heralde de novela, y Jorge Herralde que es el fundador y presidente hoy de, la editorial, eh, siempre cuenta eh, que lo que le pasó en ese momento es que era súper difícil eh, atraer autores eh, en español a, para una colección de narrativas y pensó, además fue como una cosa, pensamiento de estos obsesivos nocturnos que todos tenemos, creo, eh, donde se te ocurren, cuando se te ocurren algunas ideas geniales y a él se le ocurrió pues convocar este premio de novela. Y creo que fue un, bueno, es un acierto. Eh, recién acabamos de, celebrar el ya 44, creo que es. Sí. Aquí está. Bueno, ah, no está el número. No, está el número en la ah, portería. Bueno, pero son los... Ah, sí. Eh, y eso realmente le dio mucho 41 al 41, 41 sí. sí. porque tenemos también un premio de ensayo que 44. Eh, y bueno, fue el momento de incorporar a, la, editorial y también tener una política de eh, publicación de autores en español. En los años eh, ya 2000 o 90 y pico 2000, es cuando la incorporación de autores latinoamericanos comienza a ser algo importante en la colección y coincide pues con un poco con muchas razones, un poco de declive quizás en, la narrativa en, español aquí en este país, o la competencia también que había en ese momento eh, y que era un momento de anticipos, igual vosotros lo recordáis también, de anticipos eh, muy altos, etc. Eh, y los viajes que empezó a hacer Jorge Ralde pues a Argentina, a México, sobre todo, pero también Colombia, Uruguay, Chile, y empiezan a incorporarse más autores latinoamericanos. Y yo diría que hoy pues es una colección en ese sentido pues muy mixta. Nosotros tenemos una atención eh, constante pues hacia, hacia la narrativa en español en ambas orillas y, y bueno, pues es un poco, un poco la política de nuestra, de nuestra colección de narrativa. Por otro lado, otra de las colecciones emblemáticas, que es la colección de ensayos, que quizás os suene también argumentos, es una colección que empieza pronto eh, en la editorial y también con un premio eh, importante. Es una colección que, en la que hemos intentado eh, publicar ensayos alejados del mundo académico, que sean eh, lecturas posibles para un lector culto, pero no especializado. Y bueno, en ese sentido, pues una colección que sigue y que, y que está muy viva. Y hay otra que me gustaría comentar, o un par más, que es la de Nuevos Cuadernos Anagrama, que esta sí que es una colección que relanzamos en 2017 tomando la idea, es decir, replicando los cuadernos anagrama que fueron eh, emblemáticos durante los años 60, 70, eh, y eran, no sé si los tenéis presentes, pero unos libritos, cuadernos breves, eh, querían ser también provocadores y, digamos, con temas de todo tipo, desde antropología, política, cine, etcétera, filosofía. Y lo que pensamos, eh, y ahora os comentaré un poco de cuál fue mi papel o el papel de, la nueva eh, o la renovada eh, anagrama a partir de 2017, es, em, fue, digamos, ahondar en el catálogo, bucear en el catálogo para detectar cuáles eran las claves del éxito, pero también de la, de la personalidad de la editorial. Y una vez, bueno, encontradas esas claves, tanto por, estudio del catálogo mismo, intentar hacer una renovación, una renovación de autores, una renovación con las colecciones, de diseños, eh, de propuestas pero que se hablara, que se relacionara de forma eh, totalmente natural con el resto del catálogo. Y esa ha sido también pues, mi obsesión, la obsesión del nuevo equipo, ah, con Jorge Ralde también en la casa, eh, de intentar que lo que Anagrama había hecho y lo que resultaba tan nuevo en los 80, o tan eh, radical y político en los 60 y en los 70, pues siguiera más o menos eh, siendo representado en la editorial de los 2020 y, en ese sentido, pues renovamos esta colección con una colección de éxito hasta ahora, nuevos cuadernos anagrama, que igual habéis visto, unos pequeños libritos de muchos colores, donde tocamos también pues, muchos temas, tanto políticos como filosóficos, como éticos o de postura, no sé, moral, eh, y literarios también. Y también proponemos eh, temas o testamos temas y autores que, de una forma un poco más eh, controlada o comedida, podemos eh, después eh, pasar a otras eh, colecciones más amplias. ¿no? Así que, bueno, he intentado hacer <laughs> un pequeño, resumen de lo que son casi ya mm, muy pronto 55 años de historia de... ¿Qué? Libras anagrama. Sí, sí, ahora... ahora sí. Ah, de, todo esto, pero bueno, también hay otras colecciones como Crónicas, que es una colección que a mí me sigue interesando muchísimo apoyar. Es una colección sobre periodismo, eh, de la que hemos hecho un nuevo diseño, etcétera, etcétera. Y luego, algo importante eh, que empezó ahora, ahora serán 10 años, eh, Santa en Roma, comenzó pues eso, hace unos 10 años con la incorporación de Isabel Ubiols a la editorial y, que se relacionaba también, es, el mismo espíritu eh, que os comentaba, es ahondar en el catálogo y ver cuáles eran realmente las, eh, marcas, el ADN de Anagrama y Anagrama comenzó publicando eh, libros en catalán. Entonces, los primeros libros de anagrama, de, hecho, fueron eh, dos libros en, en eh, así que, bueno, pues comenzamos hace 10 años con, sobre todo, intentando eh, traducir también algunos de los autores de, extranjeros de anagrama al catalán y también mm, convocando un premio, el Premio Libres Anagrama, que, ha tenido pues, una trayectoria de éxito y de descubrimiento de autores interesantísimos. Em, <coughs> bueno, hay algunas... Ah, sí, me queda hablar de los compactos. <laughs> Eh, los compactos y de hecho todo el trabajo con el fondo editorial, que es un fondo riquísimo. Yo creo que yo he estado, bueno, en, varias editoriales, pero realmente nunca me había encontrado un lugar en el que el nivel de reimpresiones fuese tan brutal. Realmente eh, aquí está Ferran, que trabaja conmigo eh, y que y él además está eh, responsabilizado del tema del fondo, llevando los compactos, los compendiums, que es otra, otra colección que recupera fondo también. Eh, nosotros tenemos un trabajo riquísimo, inmenso, de reimpresiones constantes, sobre todo los compactos, que es una colección que supongo que reconoceréis, una de colores, de bolsillo, donde bueno, hemos leído muchísimos clásicos contemporáneos y que es eh, también una de las colecciones más conocidas en Latinoamérica. O sea, para muchos países latinoamericanos los compactos son anagrama y son, de hecho, casi una colección icónica, diría. Eh, bueno, pues seguimos con, esta colección también en catalán. Eh, van con dos años Y, y seguimos pues la misma política también, intentar rescatar del fondo, es decir, mantener todo lo que es posible mantener, intentar que esté siempre presente, eh, retapar, reorganizar, eh, montar también, ahora hemos empezado con seminarios, que también lleva Ferran, con seminarios de cursos alrededor de nuestros libros de fondo, eh, es decir, darle vida a, un fondo que está, está vivo, pero que necesita siempre nuevas maneras de, explicarse, de llegar al público y de, leerse, porque realmente se lee de maneras nuevas. En ese sentido, la otra colección que os comentaba es Compendium, que es un poco lo contrario de Compactos. Es, es una colección en la que juntamos varias obras de un autor y, de una manera, digamos, pensada también temáticamente organizada, pues proponemos una, una lectura completa de, de, un autor. Y bueno, seguiría contando cosas de anagrama todo el tiempo, pero os doy paso ya, que habrá más preguntas luego, imagino. Potser no fa falta, no? Yo estoy con com si us sentigueu si no us queixeu. Yo com que un outsider en el món editorial, perquè jo el que he estat tota la meva vida és, és professora d'institut, estic molt acostumada a parlar veu alta i m'estimo més no tenir el, el micròfon. bueno, en, en primer lloc, moltes gràcies sobretot a l'Elsa per aquesta gossadia de convidar-me a mi, que ja us dic que sóc un outsider al món editorial, un outsider d'un editorial que ja té 20 anys, no? però em considero encara un outsider eh, i, bueno, i veure per primera vegada aquest espai que mm, el coneixia per al relat d'aquest escritor, de l'Alto Romero Ortega, que és un escritor jo, molt jove, de Sarrià. Ara viu a Madrid, però, però és d'aquest barri i per, per mi Sarrià és l'Aitor. He vingut molt poques vegades a aquest barri, però sí que he sentit molts relats de l'Aitor Romero i dels seus pares, dos neuròlegs que jo admiro molt, el Francisco Javier Romero i l'Aranja Ortega, que sí que penso que eren barri aquí a Sarrià, i l'Aitor sempre havia parlat d'aquest oasis que era la Casa Orlandany, i bueno, em va fer, quan, quan he entrat i he vist aquest cafè a fora, he pensat, oh, quanta raó tenia l'Aitor que aquest era un espai molt especial. I bueno, jo aniré, com que jo vinc d'un altre barri, com que vinc de nou barris, aniré alternant, i com que a més tinc una editorial llatinoamericana, aniré alternant també una mica la part més formal en, en castellà, perquè és la meva llengua editorial, i, però vull explicar també algunes anècdotes amb l'altra meva llengua, que és el català. No? Bueno, a veure, eh, em costa canviar-me. <laughs> Hace, hace 20 años, menos 7 días, el 20, el 20 de diciembre de, de 2004, en la biblioteca eh, de Canet de Mar, al Maresma, vivían a las horas nosaltres, van presentar el primer libro de que aquest libro Es ella y es muy premonitori aquest título, es muy premonitori, eh, se, llamaba Contra la vida quieta y era de un escritor paraguayo. Es la primera vez que hace 20 años, rodeados de, amigos, de lo que fue el principio de la tribu Candaya, de la que hablaba Elsa, explicamos eh, qué es lo que nos movilizó a dos profesores de instituto de esta radio a crear Candaya. ¿no? y a crear esta editorial que decidimos llamarla con un nombre quijotesco, eh, Candaya, que creo que es una buena metáfora de lo que, de lo que ha sido Candaya y de lo que queremos que sea. Supongo que lo sabréis, pero Candaya es un reino eh, imaginario que aparece en la segunda parte del Quijote, en esa patraña que inventan los, duques de Aragón para, divertirse a costa de los que sueñan, eh, que es el remoto reino de Candaya al que, al que Don Quijote tenía que llegar cabalgando en el caballo de madera, en clavileño, para, romper los maleficios del gigante malambruno. Y decía que nos pareció una buena metáfora de lo que queríamos que fuera Candaya, porque eso es lo que nos propusimos, ¿no? intentar desafiar siempre desde nuestra modestia y siempre manteniendo muy intacta la capacidad de soñar eh, lo que a nosotros nos parecían perversidades y maleficios de los nuevos malambrunos de nuestra época. Y esos nuevos malambrunos era lo que, no lo que pensábamos condenaba a la atomización, lo que hacía tan difícil el contacto entre los escritores de los dos lados del, Atlántico. porque siempre tuvimos claro que, que no importaba que, esa, que, que, o sea, que, si en literatura había, había una patria, la patria era la lengua. ¿no? Eso lo tuvimos claro desde el principio. Y no entendíamos por qué era tan difícil que un escritor de Culiacán, como Eduardo Ruiz Sosa, que es uno de nuestros genios y que me ha acompañado y está aquí, luego hablaré de su literatura eh, un poquito, eh, eh, tuviera tantas dificultades para, conocer lo que escribía otra escritora que nos fascinó, que se llama Daniela Alcíbar y que, escribía desde Quito, o Miguel Serrano, que es uno de nuestros genios, que es un escritor de Zaragoza, y que no importaba, que no importaba desde dónde se escribiera, era una única literatura. ¿no? Y en cambio estaba condenada a una balcanización, a una atomización que, que de alguna manera la debilitaba. Y, esos, y, esos, y esos maleficios, esas cosas de los nuevos balones del siglo XX, eh, tenían mucho que ver con lo que era el mercado editorial, con lo que eran las exigencias del mercado, pero también con muchísimos otros factores eh, perversos, eh, convulsiones políticas delirantes, eh, que, ah, que, que de repente un, eso van a grabar, lo saben mejor que yo, que de repente un país desaparece del mapa editorial, o, o, desatinos económicos mm, eh, bastante, eso sí que muy perversos. Y entonces, bueno, con esa, con esa idea, en ese inicio, que yo creo que también es bastante bastante revelador. Al, final uno cuando, cuando hace balance, y esta ha sido una época mía de balances, ves que casi nada, que casi nada es porque sí, casi nada es casual. ¿no? Ese inicio a 45 kilómetros de Barcelona, con un libro de un escritor, con un libro de un poeta, de un poeta latinoamericano, de un poeta paraguayo, de un país que para la mayor parte de personas ni existe, o casi no existe, que además era exiliado, eh, empezó Candaya. Y digo que es revelador porque nosotros hemos tenido siempre, quizás por trayectoria vital nuestra, una apuesta por lo periférico. Somos una editorial de vocación periférica. Y mm, desde el principio mm, hemos intuido que había mucha vida y mucha literatura fuera de los centros y de los fastos y de los grandes festivales en los que casi nosotros casi nunca estamos, ¿no? pero allí había vida y había mucha literatura. ¿no? Y nos, comenzamos, nos comenzó a gustar eso de publicar desde los márgenes, eso de hacer del margen un espacio de diálogo entre los escritores más arriesgados y más comprometidos de los, de los dos lados del Atlántico e intentar que ese espacio fuera muy, muy cálido y que ese espacio fuera también muy generador. Y con el orgullo de que aquello que no encajaba en otros lugares, que aquello que era desafiante, eh, diferente, mm, perturbador, que aquello que arriesgaba y que no se regía por las tendencias que tanto dominaban el mercado, eh, germinara e iluminara. Esa fue nuestra idea. Y por eso ahora que Candaya en 2024 va a cumplir 20 años y estamos y queremos, queremos que estos 20 años sean de celebración y también de visibilización de, muchas pequeñas maravillas que hay en nuestro catálogo y pensábamos en un lema eh, pensamos que un buen lema podría ser Candaya, 20 años haciendo que el margen sea un lugar. Y eso han sido nuestros 20 años. Bueno, en realidad es que nacimos, bueno, eso fue en 2024, eh, en 2023, es el 20 de, diciembre, en realidad fue 2024 cuando Contra la vida quieta, que decía que es un libro también eh, muy, un título como muy expresivo de lo que somos, llegó a, a, las librerías. Este título, dejármelo comentar porque es una cosa bonita, ¿no? Este título, Contra la vida quieta, en realidad no, esa es una amplia antología del gran poeta del Paraguay, ¿no? del Bio Romero. Y este título eh, se lo debemos a Alberti, que eh, prologó el primer poemario de, de, del Bio Romero que se llamaba Los días roturados, eh, cuando eh, ese libro se lo había se lo había tragado, se lo había tragado eh, literalmente los ríos que separan Paraguay de Argentina, el Paraná y el Pilcomayo, que son ríos casi como mares, y cuando un jovencísimo Elvio Romero iniciaba su exilio huyendo de la dictadura de Morínigo y que fue el preludio de esa larga, de esos 35 años, de esa pescaría de 35 años que fue la dictadura de Stroessner. Coincidieron el mundo editorial UNE, eh, en la editorial Espasa de Buenos Aires, y, le, y le prologó su libro con un poema que luego cuando nosotros hicimos este libro, que es muy especial para nosotros, cuando nuestros libros al principio llevaban CD, y este no sé por qué está roto. Bueno, eh, eh llevaban CD. Eh, eh, Elvio Romero, cuando, cuando, cuando Alberti regresó a España, fue a verlo, viajó desde Argentina a verlo y, y lo grabó, y eso está en esa grabación. El, el poeta ya muy octogenario eh, grabando ese, ese poema. Ese fue el principio de, de Candaya, ¿no? Y Candaya fue una de las bellísimas, de las arriesgadas, de las desprendidas y casi imposibles apuestas de vida que simbolizaron, la vida de Paco Robles y por suerte mi vida con él. Paco murió cuando nadie lo esperaba el 30 de enero, así de repente, y bueno, nos dejó nos convirtió en cuerpos partidos. Le estoy todo el año robando el título a otro escritor nuestro, a, Alex Chico, nos convirtió en cuerpos partidos, en almas partidas, en náufragos de un inmenso vacío que en estos 11 meses solo ha hecho que agrandarse y agrandarse, pero también nos dejó un, un puñado de valores muy, muy sólidos que también creo que han traspasado nuestra manera de editar. Y esos valores son los que ahora que Candaya <laughs> es una cosa muy pequeñita con estas cifras que decía Elsa, eh, pero bueno, que ahora ya hay un equipo que ya somos cinco o cinco personas en Candaya, intentamos mantener vivas y estos valores pues es la apuesta por una edición que nosotros intentamos que sea más ética, más amorosa, más menos competitiva, más regida por la lealtad, y es difícil en este mundo, ¿no? Y, sobre todo, sobre todo, mm, más regida por el sentido de comunidad, ¿no? Por eso en torno a Candaya se habla de tribu, ¿no? y también y especialmente por el compromiso, por el compromiso con la literatura y también con los otros. Y bueno, ya sé que eso es muy poco profesional, en el sentido del profesional al uso, pero muchas veces hemos definido candalla como, la más alta expresión de la amistad. Y también decimos, ya sé que esto es todavía menos profesional, <laughs> pero, es que así es candalla, ese, es nuestro, nuestro sello, ¿no? que, que, para publicar en Candalla, que bueno, hay mucha gente que quiere publicar en Candalla, somos pequeños, pero tenemos, tenemos un poco, somos bastante editorial de culto para, sobre todo los nuevos escritores, siempre decimos eh, que, que, nos tiene que enamorar el libro, tiene que haber ese clic de los editores extraños que hace dices, este libro sí y otro no, pero que sobre todo, sobre todo también nos tiene que enamorar el autor, porque vamos a hacer muchas rutas, vamos a mover mucho los libros, la Ruta Escandaya, si nos conocéis, es otro, ahora con Aitor, mañana nos vamos Por eso no está su padre aquí hoy, que le he hecho mucha falta a Paco, al otro Paco. Eh, eh, nos vamos a, Valencia, Alicante y a Murcia, pero estuvimos hace poco en Galicia, que es la tierra de su padre, bueno, es ADN Candaya, la ruta Candaya, y esas rutas las vamos a hacer en casas de nos vamos a dormir en casas de nuestros amigos, en pequeños hostalitos, vamos a, alimentarnos mm, de lo que ha sido nuestra vida y para eso eh, hay escritores muy buenos, ahora se nos, va a ir, una escritora muy pronto y yo eh, Estamos muy contentos de que se vaya porque no ha sido fácil con ella. A ver, pero no es Mónica Ojeda, ¿eh? No es Mónica Ojeda, eh, no, Mónica, Mónica es. No, no, es Mónica Ojeda. Pero, pero bueno, decimos, bueno, qué bien, qué bien. Es una excelente escritora, pero qué bien que se vaya de candado. O sea que eh, es verdad, ¿no? Porque no todo el mundo, no todo el mundo tiene eh, Candaya tiene un ADN en sus libros y también un ADN los escritores Candaya. Bueno, va. Eh, estoy hablando demasiado, si os parece que es bueno, no sé, es que yo qué sé. Eh, bueno, eh, Candaya nació de una doble pasión. Una doble pasión, eso, fueron, eso es lo que nos, nos, complicó la vida, nos hizo emprender, eso lo dice, lo dice muy bonito. Eh, eso dio volver al Joan Viñoli con que és un poeta de, de versos donats, un gran poeta, eh, diu un, un poema que a mi m'agrada molt, van emprendre un llarg, difícil i perillós camí. Pues nosaltres vam emprendre aquest llarg, difícil i perillós camí per una doble passió. O sigui, fue una cosa de pura passió. I esa, y esa doble passió, que se convirtió en un activisme, era por la literatura i por Latinoamérica. Por la literatura eso todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? O sea, por eso estamos aquí. Es de las pocas experiencias que nos depara la vida que hace más habitable el mundo, ¿no? Que hace, que hace este mundo tan... que nos golpea tanto por todos lados que lo hace más habitable. Y cuando digo más habitable lo hace más reflexivo, más estimulante, más gozoso, más apasionante. Y eso lo hemos sabido desde que éramos muy, muy chicos éramos profesores de literatura. Y, y, lo de, lo de Latinoamérica, pues es también nuestra historia. Nuestra historia lectora, yo no sería lo que soy si no hubiera leído muy jovencita a Alejandra Pizarnidia, a Juan Carlos Sonetti, y ya después a Bolaño, gracias Anagrama, por, empezar empezar aunque ya no esté en Anagrama, pero para mí siempre Bolaño será Anagrama. Eh, eh no, entonces, eh, sí, porque eso también es la historia, ¿no? La, o sea, una editorial no es solo el presente, sino también su historia. Eh, y luego, pues muchos años nuestros, mm, nueve años muy intensos y muy privilegiados de, de experiencia de cooperación en Guatemala, en el Cerro Pecul, uno, Está en la boca costa de Sololá, es uno de los lugares más bellos del mundo, sin duda alguna. Y allí tuvimos el privilegio, cuando en Guatemala todavía había guerra, cuando se estaban iniciando luego las conversaciones de paz, desde nuestra periferia, de, como pequeño grupo que quedamos, que se llamó Arinsolidari, donde vivíamos nosotros, eh, pero de estar muchos años de cooperación de una manera muy privilegiada porque era difícil que aceptaran a los blancos allí. había habido, bueno, sabréis lo que, lo que implicó y la política de tierras arrasadas. Y eso, pues bueno, nos hizo descubrir ese continente y, vincularnos para siempre con él. Y luego muchos, muchos años de viajes. Y en esos viajes hay otra cosa muy importante, otra de las cosas casi imposibles que hacía Paco, antes de, antes de la época de Google, mucho antes de la época de Google, eh, él creó una página que, se llamaba sololiteratura.com, que, que, llegó a ser mítica. Eh, esa página sololiteratura.com fue nuestra manera en este momento de conocer a muchos escritores latinoamericanos desconocidos y bueno, llegó a tener 40.000 visitas diarias, hecho desde, en ese momento, ahora vivo en el Penedés, pero en ese momento vivíamos en Ares de hecho desde, desde su habitacioncita allí de muchas horas de, mirando al mar del Maresme, eh, eh, bueno, llegó a tener más visitas que, que la web del Barça y que la web del Martínez, <laughs> pues que fue así. <laughs> Y el es como una, como, como una generación de imposibles. Y eso fue un género, ¿no? Mucha gente nos quería publicar, pero luego pasó y ya con eso, bueno, quería explicar lo que, lo que entendemos por literatura comprometida y arriesgada, pero lo de eso, pero sí, quiero explicarlo. Pero luego pasó, bueno, algo eh, como una... Bueno, ¿sabéis esa frase de, de Demócrito que, que recuperó, el bioquímico Chasmonot, que dijo todo lo que nos pasa, bueno, más o menos, es fruto del azar y la necesidad? Pues este, esta dualidad se, eh, pasó en nuestras vidas. Eh, eh, fuimos, fuimos a Paraguay en uno de nuestros viajes, porque nos sobraron unos días en Corrientes antes de un viaje a Iguazú, y llegamos a Asunción y allí conocimos a Elvio Romero. nos quedamos absolutamente fascinados de su poesía y de lo que él explicaba, de su discurso. Eso fue en el año 2000 en el año 2001 seguimos un artículo de Enrique Vilamatas, que para nosotros también <laughs> era siempre autor de anagramas. bueno, es también bastante amigo Ernesto, pero para nosotros era siempre autor de anagrama, porque creo que, que, es donde se forjaron como escritores. Y, y bueno, siguiendo, leímos un artículo, queríamos ir a Venezuela, teníamos cierta curiosidad política y literaria, pero sobre todo política por los inicios del chavismo y leímos un artículo de Enrique en El País que se llamaba Un hotel en las nubes y siguiéndolo llegamos a un hotel que estaba, en realidad se llamaba la Posada San Francisco, donde los llanos se transforman en Andes, empieza, pasas de, la calor terrible al frío terrible y entonces allí eh, eh, bueno, pues conocimos otro escritor que se llama Enodio Quintero y bueno, nos impactaron muchísimo los dos dos años seguidos. Y no entendíamos como escritores que eran clásicos indiscutibles en sus países, eran, eran clásicos contemporáneos en sus países, no se habían publicado en España. Investigamos un poco al regresar a casa y descubrimos que en 511 años de, de relación, de compartir la misma lengua y la misma historia, nunca un poeta paraguayo se había publicado en España, nunca y entonces, bueno, esa, e, ese dualismo inicial se convirtió en otro dualismo que era la fascinación y la indignación. Y pensamos, <laughs> de una manera un poco loca, que había un espacio editorial por cubrir y que y ese día del espacio cultural por cubrir era porque eso, bueno, fue un elogio que nos hizo una de las cosas bonitas que nos han dicho a Candaya, nos la dijo Eugenia Montejo, poeta venezolano que admiramos mucho, que murió eh, poco, bueno, un año después de que, estuvimos mucho tiempo con él y fue una pérdida también dura. Para nosotros Eugenio Montejo nos dice, es que sí Candaya es distinto a otros sellos editoriales porque vosotros no solamente leéis a los escritores, sino que conocéis su geografía sentimental. Primero recorréis los países. Y entonces lo que descubrimos en esos viajes es que no siempre el canon de la literatura de cada país eran los autores que se conocían en Europa. Mm. Muchas veces en los grandes grupos. Esos autores se conocían en Europa a veces por razones extraliterarias que casi siempre eran económicas. Y casi siempre eran autores de las capitales, que muchos vivían en Estados Unidos o, de clases sociales muy altos, pero eso no era el canon de la, de la literatura de cada, de cada país. Y luego, con, esta, con esas ideas en la cabeza, nos lanzamos a la intemperie y con la idea de una editorial básicamente regida por dos ideas, que todo esto también lo quería explicar, pero ya he hablado demasiado. Eh, eh, eh, pero volveremos. pero que luego sí que me gustaría explicar en algún momento y ejemplicarlo con algunos libros, que es una literatura definida por dos ideas. Una literatura comprometida y una, comprometida, y una literatura arriesgada. Y lo que eso significa para nosotros. literatura en el compromiso y en el riesgo. amb micro perquè no tinc ah, l'experiència docent. L'experiència docent sí, no? de l'Olga ni la seva capacitat eh, verbal i pulmonar. Bueno, tu ets tertulià, tens un altre. Sí, sí, però, però, però, els tertulians fem, fem trampes perquè usem el, el, el micro. estàs acostumat als micros. Uh, escolta, no, per mi és un... em fa molt feliç ser avui aquí amb l'Elsa, que és una excompanya de classe, amb molts amics, excompanys d'escola i, i coneguda, i, jo sí que soc del barri, sí que... Ai, s'ha de conèixer l'Aitor, eh? Us heu de prendre que, un cafè. Sí, sí, no, m'han conegut molt i per tant jugo a casa i, i a més a més estic molt content d'estar en un lloc tan, tan important pel barri com és aquesta, aquesta casa a i, i, i a més envoltat de, de dues col·legues amb, amb l'experiència i, amb, i amb el prestigi i amb l'admiració que els hi tinc com són la Sílvia i l'Olga. Um, jo, de fet, ara canviaré el guió, perquè és el que podem fer els que parlem en últim lloc, diguem. Eh, clar, jo, jo quan escoltava la Sílvia i l'Olga m'estava pensant, i, i això de ser editor, què és? <laughs> perquè em passa, em passa molt quan, quan passa molt quan, quan anem a jornades així i estic amb col·legues, i, i, i realment, o sigui, jo crec que és una cosa molt estranya, Eh, el nostre, el nostre ofici, i molt difícil de definir, de definir-ho. De fet, l'exercici que ens has proposat avui eh, és, eh, és un exercici, és una porcada. <laughs> Eh, no, perquè, perquè primer que ens dediquem a una cosa estranyíssima, que és eh, a produir eh, objectes físics. no? I és veritat que ara hi ha una part digital, hi ha àudios, i, ha tal, però però bàsicament nosaltres som um, gairebé l'últim reducte que queda, que queda de transmissió cultural física. Eh? O sigui, um, han, de, han desaparegut uh, els DVDs, el, el, el, el, el, el, el cine no, la gent no regala pel·lícules, s'ha acabat. La gent no regala música, això s'ha acabat. Um, com a molt es pot, es pot regalar una entrada de cine o de teatre, però és una mica estrany i en tot cas no fa il·lusió a l'objecte físic, o sigui, mm, la gent només es pot regalar llibres. Um, això jo crec que, per cert, ha salvat a la indústria editorial i ha salvat els autors i ha salvat a la creació uh, perquè, perquè bueno, mm, ens dediquem a una cosa, o sigui, a una desaparició dels de, objectes físics perquè per la pressió de les grans eh, plataformes, etc que ens volen explicar que el món de veritat és el, el món eh, virtual i que la veritat és la tecnologia, eh, el llibre és un, ja no diria una resistència com s'ha dit, sinó que per mi jo, jo crec que és un miracle, perquè a més a més és una resistència global. Sí, el fenomen del llibre físic eh, és exactament el mateix a Estats Units, a Espanya, a la Índia, a Xina i a Romania. Ehm, I per tant, és una mena de decisió silenciosa de la humanitat que ha decidit que això no ho vol perdre. Sí, això no, això no ho vol perdre. Um, i, I per mi això ja, ja defineix una mica la nostra, la, la nostra feina diària, la nostra, sí, tot el nostre ofici. El nostre ofici mm, jo crec que és molt difícil de definir perquè, perquè efectivament fem llibres físics però, però no som impressors. Eh? No som uns senyors que reben un PDF, apretem un botó i, i, i de fet eh, bueno, i surt un objecte. No? Això, això ho fa un impressor, un enquadernador, eh, tampoc som maquetadors. Hi ha gent que es, de, que es, dedica, que es dedica a això. No? Evidentment no som escriptors, tampoc som correctors, hi dir, gent que es pensa que som els senyors que, que, que, que corregim el llibre. Som la... Sí, no, no, no. Una, una, ho podem fer, però, però, però, però, no, però no som correctors. Uh, per, molts, per molt que fem la correcció, uh, no, som, no som traductors. els traductors són importantíssims i, i, i, i fan la seva feina. No? Llavors, um, què som? No? Uh, doncs no ho sé. O sigui, som, o sigui, som una, una, men una mena d'intermediaris, eh? que és una paraula, per cert, que molt, diguem, molt desprestigiada i que, que sona és gairebé sinònim de comissionista. Eh? De fet, alguns editors tenim, fa, tenim molt mala fama, perquè som, a, a vegades som una mica com la patronal del món de la creació, eh, cosa que també és fals i, i escoltant a, a l'Olga i escoltant a la Sílvia és evident que no, de fet som una patronal bastant desastrosa perquè molts acaben arruïnats o acaben cedint part del seu patrimoni per poder fer aquest somni que ens explicava l'Olga ara um, i per tant és, és, és una feina realment estranyíssima, diguem, no? Uh, no sé, jo sempre dic que som, som gent que hem d'estar tot el dia convencent a altra gent, no? des, de, des dels autors a la gent que intervé en el, en el llibre, a la gent que ven el llibre, a la gent que promociona el llibre, a la gent que ens explica el llibre, a tota la cadena, a tota la cadena del llibre. No? Som com una mena de pesats que hem d'anar a, a convèncer a, a, a tota la cadena. No? Um, llavors, en, enmig de tot això, volia explicar una mica, eh, doncs, enmig d'aquest ofici, quin, quin, per, per què jo em, em dedico a, a fer anar que és una mica l'encàrrec que, que, que ens has fet tu avui que expliquéssim això. No? Mm, per, per entendre això he de, he de fer una cosa que és bastant odiosa, que és parlar un moment de mi mateix per, per explicar-ho, perquè o sigui, jo em porto tota la vida amb una doble ànima, dedicat el 50% al periodisme i el 50% a, a, a l'edició, la, tot i que m'ha dominat l'edició des del punt de vista d'hores, però sempre ho he combinat amb col·laboracions periodístiques, etc. No? I l'únic moment de la meva vida que, que, que trenco l'equilibri és, eh, i, que, i que abandono clarament un dels dos mons és el moment en què, com tu has dit abans, eh, agafo la direcció d'un diari eh, esportiu eh, i això es trenca per, un, per una circumstància personal que és un, un problema al cor molt greu eh, que me'n surto, que me surto de, de gairebé de casualitat, però com passa amb el cor, el cor és binari, o te'n surts o no te'n surts, eh, a diferència de moltes altres eh, malalties molt pitjors que aquesta perquè, perquè deixa, deixa bastant poques seqüeles. Llavors, quan em passa això, eh, decideixo que això és un missatge i que he de tornar eh, he de tornar als meus orígens, que és no trencar l'equilibri i vull tornar al món de l'edició. El que passa que eh, en aquell moment decideixo que si torno al món eh, de l'edició eh, ho faré sota dues premisses, diguem. Una, que ho intentaré fer fent homenatge al meu pare i als meus pares, eh, i l'altra, que ho faré aquesta vegada participant del que és l'accionariat, la propietat de l'edició, perquè mm, d'alguna manera crea bastantes disfuncionalitats, o a mi m'ha passat a la llarga, no tenir control de la propietat quan eh, et dediques en cos i ànima a, a, a un projecte. Llavors, en aquell, en aquell moment jo estic decidint que crearé un petit segell en homenatge al meu pare i als meus pares, que es dirà Folk i Folk, perquè jo em dic, els meus pares es diuen tots dos Folk, en aquell moment és una cosa que estic mm, ideant molt petita, que és eh, un, un segell d'uns 6-7 llibres a l'any dedicat a la narrativa periodística. Um, I quan estic ficat amb això, um, m'assabento que hi ha una editorial de Barcelona que jo ja feia temps que seguia, que, que es diu, es deia Editorial Navona, que està passant un mal moment, està en un, en un concurs de creditors, um, jo parlo amb el, amb el que és, de fet va heretar el projecte, que és el Pere Soleda, i començo a explorar la possibilitat d'entrar eh, en aquest projecte mm, i llavors és quan, eh, bé, al cap d'uns mesos, jo he avançat amb l'altre projecte Folk i Folk i eh, eh, se m'obre l'oportunitat d'entrar en aquest projecte de, de Navona. Llavors, la idea en aquell moment és crear un el que jo em dic un ecosistema, tu li has dit grup, però la paraula grup està tan pervertida en el, en el, en el món editorial que des del primer moment em, em perjuro que, em juro que mai, mai no usaré aquesta paraula i, us, i usaré la paraula ecosistema, perquè de fet la paraula grup a Espanya està molt condicionada pel duopoli que exerceixen ja els dos grans grups, que de fet s'enduen més del 50% eh, del mercat a Espanya, només dos grups editorials, això és una anomalia eh, que gairebé no hi, ha, no hi ha precedents en tot el món, d'una ni tan sols als Estats Units, eh, on més o menys dominen quatre grans grups, que a Espanya són dos, eh, i, i, i, això, i això també és un dels motius pels quals Eh, penso que en aquell moment aquesta és una de les característiques del projecte eh, en aquell moment, això és l'any 2021, és a dir, fa molt poc, ja comparat amb la trajectòria de la Sílvia i de Candaia, sóc un, un nen petit que, que, està, que està sortint de la, que està sortint eh, diguem-ne de, de la cuna encara um, i llavors bàsicament la primera premissa és la, la de l'ecosistema la, la segona és aquesta definició a través dels segells i, i en aquell moment m'obsessiona molt una idea que ha dit la, la, la Sílvia, que jo crec que és la idea clau de qualsevol editorial i que també ho hem vist amb, com, amb la forma de, de parlar de l'Olga, que és la personalitat. I al final per mi el que és essencial en un segell és mm, determinar quina personalitat tindrà i com eh, l'injectes de personalitat eh, en, en aquell segell. No? Um, aquí és on es forma la tercera idea, que és que mm, cada un d'aquests segells tingui una identitat gràfica molt marcada i ja, identificable um, i, això, i això, és el, això és bàsicament el treball de tots, aquell, de tots aquests primers mesos, d'aquests uh, primers dos anys. Diguem, no? um, hi ha una, una, altra, una altra idea identitària que això val també per folk i folk i per la nebona que, que reformem, que és que eh, sigui una, una, un, un segells que no s'agreguin per llengua, és a dir, que siguin plenament bilingües i que diguem, en el món editorial hi ha una convenció que diu que eh, si tu canvies de llengua, canvies de segell o canvies de disseny. Diguem, no? I a mi em feia il·lusió provar mm, diguem, el, el, plurilingüisme en el sentit que el que domini sigui el missatge editorial eh, per sobre del missatge lingüístic. Eh, I aquí vaig a una idea força també que ha determinat el nostre treball aquests, aquests primers mesos, que ha estat eh, ser un editorial present en català i en castellà a, a tres territoris, diguem, que és Catalunya, Espanya i Sud-amèrica, cada un amb les, eh, amb les seves eh, regles de joc eh, absolutament pròpies. Tot, tot això, eh, una de les coses que em feia il·lusió és que tot això crec que ho feia diferent i feia molt diferent una cosa que és en lloc de començar un segell de zero, com era el cas de, de Folk i Folk, en el cas de Nabona, era com reformar i com refundar un, uh, un segell que ja existia, que es dedicava bàsicament a la literatura clàssica i que feia moltes coses, havia fet còmic, poesia, no ficció, instant books, etc i com aquell, per mi, que era desordre i que jo no em sentia ben expressat en allò, ho, ho, ho transformàvem en, un segell que tingués ordre, que tingués coherència, que tingués el que la Sílvia ha dit abans, personalitat. No? Ehm, i, i, i, I això és el nostre projecte ara, és refundar-nos uh, a, tra a través d'un segell que ja existia i que en realitat uh, li estem fent la, la, la, la cara nova. No? Llavors, el punt, el punt de partida del projecte, com sol passar, és una casualitat eh, d'un un llibre que, que, que jo veig de pura casualitat a través de Twitter un dia que acaba de sortir a, a, a Estats Units i que és un llibre que eh, es titula La llibretera de París, eh, que en aquells moments està sortint, s'està anunciant a, a Estats Units, Uh, I clar, jo em trobo que primer he de demanar la novel·la a Sos Penguin, als Estats Units, i que no sóc ningú, els he de dir, escolti, enviïm aquest llibre, però és que no tinc editorial encara perquè, perquè estic en, en aquest eh, projecte, em va costar convèncer, però em van dir, bueno, però doni'ns alguna referència, digui'ns alguna cosa, i jo, els hi vaig donar un dif de Folk i Folk, eh, però els hi vaig dir, però la ficció no la publicarem aquest segell, la publicarem un altre segell, eh, però clar, però ara me l'estic quedant i no, és difícil d'explicar, eh, em van enviar un PDF. Eh, em vaig llegir el llibre i crec, i crec que és, és un llibre que, que resumeix molt bé el que, el que, el que jo volia anar bona perquè és, és un llibre que descriu la èpica relació entre Sylvia Beach i James Joyce i, i a més a més resumeix una mica el que és la filosofia, tant de l'editorial com de l'ofici d'editor, perquè la Sílvia Vich, que és llibretera, hi ha un moment determinat que per salvar la censura que eh, l'Ulisses de Joyce està rebent als Estats Units, a més a més per raons puritanes, eh, per raons totalment ideològiques de, de l'època, eh, bé, Joyce es troba com una llibretera eh, de París americana és qui li editarà l'obra per salvar la censura americana i que a més a més fa d'editora en un sol llibre a la seva vida que és l'Ulisses de Joyce que després resulta que és mm, o els cànons diuen, això és molt relatiu però està entès que potser és l'obra magna del segle XX no? que no podia ser editada en el seu país de, o en un dels països de, de més importants de la seva llengua que és l'anglosaxona que és l'anglès, ehm, i ha de ser salvada la censura per una petita llibreria de París, que és la Shakespeare en, en, en No? El relat i la novel·lització de tota aquesta, de tota aquesta èpica de la Sílvia Beach és la novel·la de la llibretera de París, que novel·la tota aquesta història, que és la novel·la de la Kerry Maher. I, bueno, I això que ens passa als editors, que li passa a l'Olga i que passa a la Sílvia, em vaig començar a obsessionar i vaig decidir que aquest havia de ser sí o sí el, el, el meu primer llibre. Um, amb la mala sort, la mala sort i que sol passar, que, uh, bé, que se'n va, se va assabentar un altre editor d'aquest llibre. I llavors eh, va començar una mena de lluita pel llibre entre, entre dos editors, un que estava, era consagradíssim, que no diré aquí perquè, perquè no cal, perquè, sí, perquè és igual, Eh, i, una, I una altra que era jo en aquell moment, que de fet era un nou editor, perquè no tenien, ni, ni, ni, ni, ni existia, diguem, no? Uh, I llavors, bé, van ser unes setmanes molt intenses, vaig decidir recórrer a, tot la, a totes les estratègies possibles per convèncer a tothom i quan vaig pensar que ja estava perdent el llibre vaig fer una cosa que fem els editors desesperats, que és que li vaig escriure una carta a l'autor. Uh, i, i, i la carta a l'autora li, vaig, li vaig decidir que en lloc d'intentar enredar-la li explicaria la veritat i li vaig dir, mira, escolta, és que estic creant un segell jo no puc competir contra l'altre editor, però jo crec que aquest llibre és més adequat pel meu no segell, perquè eh, crec que tu expliques una història que té a veure amb el món de l'edició i aquest llibre està destinat a ser el primer llibre d'aquest nou segell eh, refundat. Bé, doncs de forma eh, increïble i inesperada, el Kerry Maher, des de Boston sense conèixer, em va respondre, m'has convençut, i em fa molta il·lusió dir-te que eh, estic molt content que el teu llibre sigui el primer llibre de, d'Aragó. Després ha estat una història, una història d'èxit, eh, portem quatre edicions en castellà i tres en català i tot això és molt bonic. També és veritat que els editors tendim a explicar aquestes històries i no expliquem mai els fracassos. Els fracassos que n'he que he tingut moltíssims en aquests, eh, en aquests eh, dos anys eh, i que a més a més crec que dels fracassos, mm, doncs els fracassos fan molt de mal i a vegades se't poden endur per davant però s'aprenen moltes coses i suposo que els editors ens passa el mateix que, que li passa a tothom en aquesta sala a la seva feina, que és que només aprenem a base de bufetades i dels de, eh, els errors que, que cometem. Mm, ja està, jo simplement que escoltant l'Olga i la Sílvia jo crec que eh, sí que queden clar per mi dues coses que els dos factors essencials d'aquest ofici eh, per mi són la passió, i això crec que és una paraula que, que ha dit l'Olga, i una altra que és molt fotut, que és el temps. O sigui, no hi, jo crec que al món de l'edició no hi ha dreceres, no, no, hi, no hi ha possibilitat de vèncer el temps eh, i l'única possibilitat és anar construint en base a una coherència, a unes idees, a uns errors, etc. però no hi ha altre factor que el temps. Eh, i, I el temps combinat amb la passió és el que eh, permet que d'alguna manera puguis arribar a construir un, un catàleg monumental com el, com el d'anagrama que també explicava la, la, la Sílvia eh, i que ara tothom en veu aquests autors que abans també comentava l'Olga, tot aquest catàleg absolutament monumental, però això està fet a base de molt patiment, molt, molta tossuderia, molta, molta constància, moltes nits de no saber si podràs pagar i com podràs pagar i, i com t'ho faràs i de quina manera, de rebre moltes bufetades, de creure en autors que després no li fa cas ningú. Um, I potser sí, després després tenen èxit i després no, però que, que, que a més a més aquest, aquest és un món en el qual un autor és publicat un dia en el més absolut dels anonimats eh, i de sobte aquell autor pot rebre el Premi Nobel eh, el Premi Nobel i passa a ser un dels autors més coneguts o, o, i o més venuts del món, perquè no té, no té per què eh, anar lligat, i viceversa també, autors que eh, han adquirit una fama eh, absoluta, poden arribar en el seu tercer llibre a tornar a caure en l'anonimat més absolut. O sigui, és, un, és, un, és un món amb unes regles inexplicables que almenys jo no, no he entès per res i segueixo sense, sense entendre i alhora crec que és un món on es reparteix loteria Eh, d'una manera bastant democràtica i veiem casos com el del Joan Fosse del, de, del Premi Nobel doncs, que va haver una història molt petita que de Conatus uh, i, hi ha històries d'aquestes constants al món uh, a tot el món editorial de, de, de tots els països on, on, on hi ha històries d'aquestes però jo crec que uh, diguem-ne que, que el premi només arriba si has, si has pogut ser fidel a aquests dos principis, que és el de la passió eh, i el del temps. No? Bueno, ja, I després d'això ja... Bé, doncs, jo també m'enrotllaria 4 hores. Sí, és que ja... ja la veritat és que us he de dir que eh, la, la taula de llibreteres i llibreters també la vaig moderar i, i, i ara pensava que vam parlar molt menys de... O sigui, que l'ofici vostre està tan lligat a la passió, a la personalitat pròpia, al clic que decías tu, Olga, no? el clic que, que hace l'editor, que és, és molt curiós no? com, com, com heu tret eh, tots aquest, aquests components personals i de història personal i de, i de personalitat pròpia, fins i tot de, de, de connexió amb, amb els autors i les autores, no? Vull dir, fins des, de, des del teu primer llibre, que, amb una trucada inverosímil que t'ha sortit bé la jugada, fins a, fins a les pèrdues d'autors que has mencionat tu, d'anagrama, que potser també es, podríem explicar com passa això i, i, què, i què suposa per un segell editorial, i com, o inclús les pèrdues d'autores de o de que has mencionat tu, que, que hasta vienen bien, según cómo, Eh, molt, molt, molt, molt interessant tot el que heu dit. Eh, jo eh, m'ha encantat també el, el teu inici de l'objecte. Jo no sé si és una reflexió que ja l'havíeu fet algú, però és veritat que, que, que és dels pocs objectes culturals que encara queden i que regalen i que, i que a més és, és, és molt bonic de regalar no? i de que te'l regalin. Vull dir que, que no només els llibres més d'assaig, narrativa, poesia i tal, sinó també els llibres més artístics, objecte, fotografia i tal, que, que potser avui no, ens, avui no ens toquen tant, però que també eh, fan aquest paper. I bé, eh, cedirem la paraula al, al públic, que segur que té moltes coses a dir. Una cosa que te quería decir, Olga, que és molt... que ja que has citat ah, poesia... la poesia... bueno, perquè ets una que està... la poesia de, de Vinyoli, Vinyoli vivia a 5 minuts d'aquí, sí el, el just davant de l'oficina de correus del barri i bueno, està molt bonic que l'hagi citat. I es, i, es, I es passava hores en un bar que ja no existeix, que es deia Bang Bang. Ah, sí, sí, exacte. Allà a la placeta Joaquim. Bueno, una de les... Allà a la, la plaça també. I bé, aquest és un barri de, de, de força poeta. Poeta foix. No l'he dit, no dit, però suposo que si sou del barri ho sabeu, anagrama és una editorial d'aquest barri. Sí, ara hem anat a Pau Claris, però, però bueno, és una editorial de Sarrià de tota la vida. D'allà al carrer, com a la, Pedro de la, la Pedro de la Sí, sí. Bé, doncs, vole, us... Eh, endavant. Necessites micro o crides? No, jo tampoc, jo també soc professor. uh, <laughs> jo em dic Jordi, sempre m'han regalat llibres per Sant Jordi des de petit, eh? per tant és un gran regal eh? i sempre m'ha fet molta il·lusió. O sigui, si és un objecte regal, quan era abans, ja